الشور والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين تمشكر الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن أكرمنا بهذا اللقاء المبارك Tumshukuru Allah tabarak wa taala kwa neema zake na ukarimu wake. Allah tabarak wa taala ametukirimu kikao hiki na kukutana na ndugu zetu ndani ya masjidi hii Masjidul Awwalin katika mji huu wenye kitaba ndani ya mji wa Nshamba, na mimi siyo mgeni kihivyo, shakuja hapa mara moja au mara mbili, lakini imepita muda kidogo tangu nimekuja, na mazingira alhamdulillah yamebadilika. Tuomba Allah tabaraka wa taala aendelee kuwabariki watu wake na wasimamizi wa kituo hiki na wathibitishe katika haki na ziara yetu hii imekuwa ni ziara kwa munasaba wa kuja kwenye kilio na msiba uliotokea hapa nyumbani kusudia kweni kwetu kwa hiyo na mashekhe siku zote wakienda mahala wanakuwa wanaenda kidawa zaidi. Huwezi kuingia kwenye mji kama huu ukweni nyumbani, alafu ukaondoka bila kuongea na ndugu zako. Kwa hiyo basi nimeambatana na ndugu yangu Sheikh Abu Abdul Halim Aqil bin Mahmud Al-Mutabaz Allah yahfadhuhu wa iyana e, na yeye pia insha Allah atakuja kuwasalimia na kuzungumza na nyinyi kidogo, lakini pia tupo na ndugu yetu Abu Asma pia na yeye tuko naye katika hii ziara yetu. Kwa hiyo tukaonelea katika ndugu zetu ambao tutaki kuwasahau ni ndugu zetu wa masjidi hii Masjid Almuttaqi Masjid uh, eh, Alawalin sah Aiwa. Allah ifadi markazi hii na wabarik na wape thabati wasimamizi wa hii markazi. Mimi nitakumbusha kitu kimoja ndani ya muda huu. E, katika vitu ambavyo tunavihitajia sana kwa zama hizi tulizo nazo ili kuinusuru sunna hii ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali ni katika misingi ya sunna ni watu kusimama imara katika sunna athabat ala sunna kusimama vyema katika sunna wa adamu talawuni fiha na kuto kuwa kigeugeu katika sunna watu wengi wanaoidhuru wanaowadhuru watu wa sunna ni watu ambao wamo kwenye sunna alafu hawaeleweki kama wako kwenye sunna athabat ala sunna kuthibiti na kusimama vizuri katika sunna na kusimama katika kuinusuru sunna qaulan wa fi'la kwa maneno na matendo haya lazima tuambizane ndugu zangu Zama tulizo nazo ni zama za fitani, fitanu shubuhat wa fitanu shahawat. Ni zama ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia, badiru bil a'mal fitana, yafanyieni haraka matendo ya kheri, matendo mema kabla hamjafitiniwa kabla hamjakumbwa na mitihani mbalimbali mitihani hiyo kaqita al-layli al-mudhlim inakuwa kama vile pande la giza usiku mtu anapofitiniwa anakuwa haoni tena na kuelekea wala haoni tena alipo bali mambo yanabadilika yusbihu ar-rajulu mu'mina wayumsi kafira anaamka mtu asubuhi akiwa na imani ni muumini sunni kwa sababu ya fitna jioni haimkuti isipokuwa amebadilika amekufuru ametoka katika dini yake ameiacha sunna lila alilokuwa analikubali analikataa na lila alilokuwa analikataa analikubali zuri linabadilika kwake na linakuwa baya na baya linakuwa zuri eh urafiki unageuka unakuwa uadui na uadui unageuka kuwa ni urafiki kwa sababu ya nini kwa sababu ya kufitinika yabiu dinahu bi'aradin min ad-dunya kwa sababu ya kufitinika anaiuza dini yake kwa thamani ndogo ya dunia kwa thamani ndogo kitu kidogo tu mtu anabadilika anaacha sunna kwa sababu hajaimarika anayumba jambo dogo tu linambadilisha mtu alikuwa ni katibu akaambiwa sasa wewe utakuwa sio katibu tena ni naibu katibu basi anaacha sunna kwa sababu ya hilo tu mtu anaambiwa basi wewe ulikuwa eh, unakaa kwenye nyumba ya markaz sasa hivi atakaa mtu fulani wewe katafute nyumba nyingine anabadilika anaacha sunna yabi'u dinahu bi'aradhi min ad-dunya mtambia bana wewe ulikuwa unalimba kwenye shamba la markaz kwa hiyo shamba la msikiti liache tunataka kulima mazao ya msikiti kwa ajili ya walimu wetu na msikiti wetu hilo tu linamhamisha mtu kwenye sunna kwa sababu hajasimama imara katika sunna katika mambo ambayo tunatakiwa kuyatambua ndugu zangu na kuyafahamu ni kwamba mtu yoyote ambaye atakapozika atakaposhikamana na sunna atapewa mitihani atapewa misukosuko hii sunna ni shay'un adhim ni kitu kikubwa kitukufu bali hii ni neema kubwa ni'matun rabbaniya ni neema ya Allah tabarak wa taala wa atiyatun ilahiyah ni zawadi ya Allah tabaraka wa taala Allah kukuruzuku kuwa katika sunna na ndio maana maimam salafuna salih walikuwa wakisema alhamdulillah ala ni'mati alislam wassunna twamhimidi Allah juu ya neema ya uislamu na nini na sunna لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فكم شوائع zote hizi kwamba sunna ni neema neema kubwa wanajatu hadhihi lumma fi ta'dhim hadhihi sunna na kufaulu kwa umma kumo katika kuitukuza sunna hii eh, na kushikamana nayo alitisamu bisunnati naja kushikamana na sunna ni kufaulu ukitaka kufaulu shikamana na sunna kama mambo ndo haya na al-Imam al-Barbahari anasema al-Islamu i'lamu anna al-Islam huwa sunna tambua ya kwamba Uislamu ndio sunna wa sunnatu hiya al-Islam na sunna ndio Uislamu hasa ikiwa hali ndio hii usidhanie kwamba utaubeba Uislamu utashikamana na sunna kama unakula keki eh unapata ladha unalala unavyopenda hautopewa mitiani faala bal kullama kana al'abdu aqraba ila Allah ta'ala ishtadda alayhi albala bali kila mja anapokuwa karibu zaidi na Allah anazozidi kuimarika kwenye sunna ndipo mitiani itaongezeka kwake yeye atajaribiwa katika afya yake atajaribiwa katika familia yake atajaribiwa katika uchumi atajaribiwa kwa matamanio na shubuhat ili kuweza kuimarishwa katika sunna imekuja katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoipokea al-Imam Tirmidhi na Imam Ibn Majah katika hadithi anayesimulia sahaba mtukufu Mus'ab ibn Sa'd radhiyallahu anhu kutoka kwa baba yake anasema qultu ya rasulullah nilimuuliza ewe mtume wa Allah ayu nasi bala ayu nasi ashaddu balaa ni nani ni mtu yupi mwenye mitihani mizito katika ulimwengu huu ni nani mwenye mitihani mikubwa katika hii dini qal akasema al-anbiya ni manabii thumma al-amthal fal-amthal kisha mfano wao mfano wao fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi atapewa mitiani mtu kulingana na dini yake kwa kile kiwango cha dini yake kwa namna alivyoshikamana na dini yake ndivyo atapewa mitiani mtu kwa hiyo sidhanie kwamba utakaa kwenye sunna bila kutikiswa bila kujaribiwa vyovyote utakavyokuwa uwe ni shekhe utapewa misukosuko uwe ni imamu utapewa misukosuko uwe ni maamuma utapewa misukosuko kila mtu atajaribiwa kwa kiwango alichonacho katika dini usije ukadhani kwamba misukosuko ni kwa mashehe tu wao watakumbana kulingana na nafasi zao lakini hata wewe hata uwe na uislamu kidogo tu utajaribiwa kwa huo huo uislamu kwani ni wangapi ukimtazama hana alama yoyote ya uislamu hana alama yoyote ya sunna lakini anapigwa uadui anaitwa kwamba huyu ni itikadi kali ile ukimwangalia hata kuswali haswali lakini kwa ile imani yake na ule uislamu wake alionao mdogo huo huo anajaribiwa kwa huo huo kwa hiyo lazima tushikamane na sunna akasema mtume sallallahu alaihi wasallam fa in kana dinuhu sulba ikiwa dini yake mtu ni imara kila anapokuwa imara katika dini yake ishtadda balauhu mitiani yake inaongezeka inazidi wa in kana fi dinihi riqa na ikiwa katika dini yake ana ulaini ni mtu laini atapewa mtihani kulingana na hiyo imani yake aliyonayo kwa hiyo ndugu waislamu ni zama za kuimarika na kusimama sawasawa katika dini na kueleweka na kubainika na kutobadilika badilika kwa sababu ya upepo na mitiani maslahi hayaishi kwenye hii dunia na misukosuko haishi wewe ni kumwomba Allah thabat Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala alipoizungumza hii hadithi akasema maneno yafuatayo akasema hivi wa fi hadhihi alahadith ndani ya hizi hadithi kwa sababu alitaja hadithi nyingi hapo dalalatun sariha kuna ushahidi wa wazi ala anna almu'mina ya kwamba mumini kullama kana aqwa imana kila anapokuwa na imani yenye nguvu anapozidi kuwa na nguvu katika imani yake izdada bitilaa wa mtihana itazidi kwake yeye majaribio na mitihani misukosuko itaongezeka kila unapompiga hatua katika dini yako unaposogea mbele kwenye dini ndivyo mitihani itakuwa inaongezeka ina inakuwa migumu walaks bilaks na kinyume kwa kinyume kisha akasema rahimahullah ta'ala fa fiha raddun sikizeni vizuri hapo raddun ala du'afa'i al-uqul wal-ahlam ndani ya, ya, ya hadithi hii kuna raddi na kuwakosoa wale wenye akili dhaifu na uelewa mdogo, alladhina yadhunnun, ambao wanadhania anna almu'mina, ya kwamba muumini idha usiba bibala, anapopatwa na mitihani na misukosuko, kalhabsi, kama vile kufungwa au itardi au kufukuzwa katika mahala au iqala min alwadhifa au kuondolewa kwenye cheo akatolewa kwenye mahala au kwenye kazi fulani na mfano wake anna dhalika wanadhania kwamba hilo dalilun ala anna almu'min ni dalili ya kwamba muumini huyo ghairu mardiyun inda Allah hajaridhiwa mbele ya Allah tabarak wa taala wa hadha dhannun batil dhanaini ya batil kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam afdalul bashar lakini mitihani yake ilikuwa ni mizito sana kwa hiyo ndugu zangu nasisitiza tuzidi kumuomba Allah tabarak wa taala kuthibiti katika sunna misukosuko tutakutana nayo Allah anakupitisha kwenye hili unaingia kwenye lingine taji'ul fitan yurakiku ba'daha ba'da inakuja misukosuko inalainishana yenyewe kwa yenyewe mwisho nikimalizia kalima yangu al-Imam Shafi'i alayhi rahmatullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i aliulizwa swali hili mmoja katika wanafunzi wake aliulizwa alimuuliza swali ayyuma afdalu lirajuli ayumakkana au yubtala ni lipi lilokuwa bora kwa mtu amakinishwe au apewe mitiani astareheshwe au apewe mitiani ni lipi bora kwa mtu mwana al-Imam Shafi akasema eh la yumakkanu hatta yubtala hawezi kustareheshwa mtu mpaka apewe mitihani hawezi kustareheshwa mtu mpaka apewe misukosuko kisha sema wallahu ta'ala ibtala ulul azmi min ar-rusul Allah aliwapa mitiani wale mitume ambao walikuwa na azma kubwa ambao ni wale watano Allah aliwapa mitiani mikubwa falamma sabaru walipovumilia makanahum aliwapa umakinifu na akawapa utulivu fala yadhunnu ahadun asidhanie mtu annahu kwamba yeye yakhlus min al al-batta ataondokewa na maumivu milele pana lazima mtu apewe mtihani kwa hiyo ndugu zangu wana sunna ndani ya mji huu sunna siku hizi inahitaji kuishika kwa meno gego kama alivyosema mtume swalla sallam mambo ya kutuyumbisha ni mengi usipoyumbishwa na rafiki utayumbishwa na mkeo leo mwanamke anaweza akakuyumbisha akakutoa katika msikiti ukawa unaswalia nyumbani kwako akakutoa kwa marafiki zako akakutoa kwa mwalimu wako watoto wanaweza kakuyumbisha kazi naweza kakuyumbisha mali kakuyumbisha kwa hiyo tuwe na subra tuishike dini yetu kwa nguvu eh ya Yahya khudhil kitaba biquwa jambo la msingi tuthibiti katika dini yetu wala tusibadilike badilike hata kama tutapewa majaribio dini si ya fulani kukosana na shekhe wewe shekhe kukukosoa au kukukosea si maana ya kuacha sunna unanyoa ndevu kisa umenimwa kitu fulani kisa umeondolewa kwenye kitu fulani unaharibika unaacha dini kwa sababu ya kitu fulani kama kina mama ambao wanaacha stara kwa sababu wameachwa na watu wa sunna anaenda kuolewa na watu wa bid'a kwa sababu kaachwa na mtu wa sunna hata kama aliyekuacha ni shekhe wa sunna usiyumbe dini si ya shekhe wala fulani wewe thibiti katika dini ya Allah tabaraka taala haya yapo utajaribiwa kwa namna moja au nyingine kwa hiyo nawaombeeni tuthibiti na ili tuthibiti katika sunna tukae misikitini tusome tusomeshe na walimu wetu tukae watusomeshe hakuna silaha kubwa kama ilmu hii sunna hii ya, ya, ya namna hii ya ushabiki shabiki mwisho unakuta hauna sunna hiyo kwa hiyo ndugu zetu tujitahidi tusome walimu tusomeshe waumini waumini tukubali kusomeshwa na walimu zetu hapa tutabaki na sunna ama sunna ikibaki tu kwa madai ndo pale mnakaa mnajitathmini hivi sisi ni wana sunna kweli au si sunna kwa hiyo tujitahidi sana katika jambo hili na tuimarike na alhamdulillah watu wa kutusomesha wapo tukae tusome ili tubaki na sunna haya ni yangu kwa ufupi nimependelea nitoe na saa hizi kwa sababu ni muda huu napenda niache muda huu kwa ajili ya shekhe aje na yeye aongezee kwa haya ambayo nimeyatanguliza mbele yenu tumuombe Allah tabaraka wa taala atuimarishe katika dini hii na atupe thabat innahu waliyu dhalika walqadir alayh na wape subra na uvumilivu wasimamizi wa da'wa na wasimamizi wa dini hii mashekhe, kwa waumini, kwa kila mtu na nafasi yake, ili tuweze kuangalia kuona kama tutafika mbele ya Allah tukiwa ni watu wa kujidia Kwa hiyo fanurahimu biakhina mashkura na majua